Toe trek de engel van die Heere van Galgal op naar Bochum en sê, Ek het jullie uit Egypte laat optrek en jullie gebring in die land wat ik jullie vaders met die jet beloof het, en gesê, Ek sal my verbond met jullie in eeuwigheid niet verbreek nie, maar jullie mag geen verbond met die inwoners van jullie land maak nie, hulle altare moet jullie omgoor. Maar jullie het niet naar mijn stem geluister nie, wat het jullie nou gedoen? So sê ek dan ook, ik zal hulle nie voor jullie uit verdrijven nie, zodat so hulle vijanden voor julle sal wees, en hulle goede is druk voor julle. En terwijl die engel van die Heere met hierdie woorden al die kinders van Israël te spreek, het die volk hulle stem verhef en geween, en hulle het die plek Bochum genoem en daaraan die Heere geoffer. Daarna het Joshua die volk laat gaan, en die kinders van Israël het elke na sy erfdeel getrek om die land in besit te nemen. In die volk het die Heere gedien al die dae van Joshua en al die dae van die uitstis wat Joshua nog in die lewe was, en al die groot werke van die Heere gezien het wat hij voor Israël gedoen het. Maar Joshua, die sien van Nin, die knag van die Heere, het gesterwe, 110 jaar uit, en hulle het om begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat Heres, op die gebergte van Ephraim, noord van die berga, is. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar een ander geslag met hulle op wat die Heere en ook die werk wat hij voor Israël gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israël het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere, hulle het die baals gedien en die Heere, die God van hulle vaders, verloot wat hulle uit Egypte land uitgeleid het, en hulle het achter ander goede aangeloop, van die goede van die volken wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig in die Heere geterg. Maar toe hulle die Heere verlaat in die baal, al in die astartes dien, het die toren van die Heere teen Israel ontvlam, en hy het hulle oorgegee in die hand van lovers wat hulle beroof het, en hy het hulle verkoop in die hand van hulle vijanden rondom, zodat hulle niet meer kon stand hou voor hulle vijanden nie. Waarin hulle ook al uitrek, was die hand van die Heere teen hulle ten kwade, soos die Heere gesprek en soos die Heere vir hulle gesweer het. Maar wanneer hulle dan in groot benauwdheid raak, verwek die Heere richters wat hulle verloos uit die hand van hulle belovers. Na hulle richters het hulle echter ook nie geluister nie, maar achter ander goede aangeloereer en hulle daarvoor neergebuig, gel het hulle afgewijk van die weg wat hulle vaders bewandel het in gehoorzaamheid aan die geboeien van die Heere, so het hulle nie gedoen nie. En wanneer die Heere vir hulle richters verwek, was die Heere met die richter om hulle te verlos uit die hand van hulle vijanden al die dae van die richter, omdat die Heere medelijde gehad het vanweer hulle gekerm oor hulle verdrukkers en hulle verdringers. Maar wanneer die richter dood was, het hulle nog erger als hulle vaders gehandel er achter ander goede aan te loop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig, hulle het niks wat voor van hulle handelingen en van hulle hardnekkige wandel nie. Daarom het die toer van die Heere teen Israël ontvlam, en hij het gesê, omdat hierdie nasie my verbond wat ek hulle vaders beveel het, oortree en na my stem nie luister nie, sal ek ook verder geen een van die nasies wat Josia by sy dood laat oorblij het, voor hulle uitverdrijven nie, om Israël dier hulle op die proef te stel, of hulle die weg van die Heere sal hou dier daarin te wandel soos hulle vaders dit gehou het, of niet. Daarom het die Heere daar die nasies laat oorblij sonder om hulle dadelijk te verdrijven, en hulle nie in die hand van Joshua gegee nie.